Evo nas opet ovde u Božjem domu i sada ćemo nastaviti ovo naše biblijsko proučavanje pod jednim naslovom što Isus rekao Ako ste vi u meni, ja ću biti u vama. I uzet ćemo nekoliko stihova koji će mu propratiti pre, e, iskustvom iz života. Da vidimo kako to u praksi e, stvarno znači. I prvi tekst E, koji ćemo čitati nalazi se u knjizi Priče Solomunove ili Mudre izle, izreke. Priče Solomunove ili nekim prevodima kaže Mudre izreke, 19. glava, 22. stih. A u prevodu iz kojeg ja čitam, ovde u 19. glavi, 22. stih, kaže čovjek je radostan kad čini dobro. I to je osjećaj svih nas. A u stvari, Tu se hoće iz, izraziti šta jedna ljubazna reč može učiniti. I pisac jedne knjige koja nosi naslov e, kako voleti ljude, kako razgovarati sa ljudima, kaže ovako, ljubaznost je seme koje sejemo u srca drugih. Nikad nećemo znati gde će se ono ukoreniti, gde će rasti, gde će doneti E, mnoge plodove i kada ćemo sa radošću e, susresti neke ljude. Jednog dana, bilo je tu u Engleskoj, u gradu e, Darlington. I gradonačelnik tog grada po imenu John Morell bio je ljubazan čovjek, voleo je šetati ulicama svoga grada i voleo je pozdravljati prijatelje i komšije. I na jednoj takvoj šetnji ovaj gradonačelnik je sreo čoveka, nisu se poznavali, ali bio je to čovek koji je upravo bio izašao iz zatvora jer je pušten, neku krađu je vršio u svom preduzeću i tako dalje. I kada ga je video gradonačelnik, znači vidi čoveka koji prolazi, on njemu kaže ovako, zdravo prijatelju, zdravo prijatelju, drago mi je što vas vidim. Kako ste? Nepoznatog čovjeka, gradonačelnik, poznati čovjek, pozdravio je ovako jednog prolaznika i to baš onoga koji je bio u nevoljama, koji se upravo vratio iz za zatvora. I ovaj čovjek, kaže pisat postiđen što ga je eh, gospodin eh, eh, gradonačelnik pozdravio, otišao ide dalje putem i razmišlja. Ja ću čitati što su zapisane, kakve su njegove misli bile. Zamisli samo. Sam gradonačelnik mi se obratio. Razmišljao je tako ovaj robijaš. Možda ipak ima nade za mene. Možda mogu početi svoj život iz početka i biti uspešan kako bi bio dostojan gradonačelnikove ljubaznosti. Dakle, vidite, kada nekoga fino pozdravimo, ne znamo u kakvoj je on situaciji, to i kako može delovati na njega. I onda nekoliko godina kasnije dogodilo se u jednom drugom gradu, ovaj, da kažemo, robijaš, prepoznao je gradonačelnika koji ga je tako lepo pozdravio, prišao mu je blizo i rekao mu je, želim vam se zahvaliti zbog onoga što ste meni učinili za vreme kada sam izašao iz zatvora. Grad žurnačni kaže, ne znam na što mislite. Ne mogu se setiti da sam nešto učinio za vas. Sigurno ste me, sigurno ste me zamenili sa nekim drugim čovekom. Dobro vas se sećam, kaže bivši robijaš, zar vi niste bili gradonačelnik Darlingtona? Pa jesam. Upravo sam bio pušten iz zatvora i hodao sam ulicom sažaljevajući samog sebe. Vi ste me ljubazno pozdravili i to je promenilo moj život. Puno vam hvala što ste mi dali hrabrost da se opet suočim sa životom u svetu. I onda pisac koji opiše kaže često je potrebna samo jedna ljubazna reč da bi nečiji život doživeo preokret. Zamislite, mi kao hrišćani to, do, to znamo, a i trebali bi to i činiti. I onda kaže, a ovaj pisac, možeš i ti to danas učiniti za nekoga. Nekada mi mislimo da možda ljudima trebamo izrecitovati celu Bibliju, puno reči reći, da se on promeni, da bude drugči i tako dalje. Ali evo vidimo šta jedna reč ljubazna može učiniti i to je jedan lepi primjer, a Isus nas je učio da budemo ljubazni, da budemo na taj način u njemu. Evo jedan drugi, drugi tekst. On se nalazi u Evanđelju po Marku, deseta glava, 16. stih. Evanđelje po Marku, E, pisano je živahnim jezikom, kaže se da je obično evanđelje mladih, jer Marko e, puno e, i često puta govori kako Isus i odmah Isus ustavlja. Evanđelje akcije. Marko 10.16 Tada ih je zagrlio, blagoslovio, stavljajući ruke na njih što ovde Marko kaže za Isusa. Kada je hteo nekoga ovaj, blagosloviti i lečiti, tada ih je zagrlio i blagoslovio ih stavljajući ruke na njih. I vezano uz ovakve stihove, jedan američki pisac, ona se zove Helen Colton, napisala je knjigu The Gift of Touch, što u prevodu znači dar dodira, dar dodira. I onda ona kaže, dodir prenosi snažniju poruku o ljubavi od bilo kakvih drugih reči. Zamislite to. Kad nekoga dodirnemo, kad nekoga potašemo po ramenu, to mnogo više eh, ima koristi nego kaže bilo koje druge reči. Ništa ne izražava eh, brige toliko kao topli zagrljaj. Stisak ruke kad se s nekim pozdravimo, čini da se ljudi osjećaju prihvaćenima. E, tapšanje po ramenu upućuje poreku ohrabrenja, budi bez brige. Ohra, budi bez brige, sve će biti u redu. Dodar po, dodir po obrazu, znači volim te. I evo kako se to dogo, što, kako se to odrazilo u životu eh, jednog mladića, jednog učenika, premda E, I vidjet ćemo da je to jako važno jer e, taj najvažniji e, naš znak prijateljstva, kaže ova, ova, ova, ovaj pisac, da je najviše zanemaren. Najviše zanemaren. I ako to ne učinimo, kaže skoro da ne možemo preživiti bez toga. I evo što je bilo. Jednog dana, u školi u Hamburgu, u Nemačkoj, državnoj školi. Među đacima nalazio se jedan dečko koji se zvao e, Paulus Hasel, koji je bio jevrejn. Roditelji su ga dali ovu jevrejsku školu, državnu školu u stvari, u državnu školu da tamo malo više znanja dobije nego ako bi išao samo u jevrejsku školu i on se bio je tu sa ostalim drugim đacima. I jednog dana pred Božić e, direktor škole je rekao đacima za idući čas svi da naučite priču o Božiću na pamet. I onda ćete ovde u razredu govoriti. A onda je prišao blizu ovog jevrej, jevrejskog mladića i tiho, tihom mu šapnuo pa, Paulus ti ne moraš to uraditi, jer ti nisi hrišćanin, ti si jevrej. A on je rekao, hoću i ja, ništa mi to neće smetati, ja hoću. I on je naučio, dobro je to naučio, i sad kada je došao taj sljedeći čas, onda je jedan đak govorio, pa drugi, treći i tako, i kada je došao na red do ovoga jevrejna, Paulusa, On je tako lepo to izrecitovao, tako lepo to govorio, da ga je direktor zagrlio i poljubio u obraz i rekao, odlično si uradio. Kad sam ovo čitao, onda sam mislio, pa ja sam eto dugo godina bio profesor i u srednjoj školi i, i na fakultetu i nijednog đaka nisam poljubio do sada. A ovaj direktor je to učinio I znate što se tu dogodilo? To je toliko uticalo, e, piše ovaj Pavlus, Kasel kaže, nikad neću zaboraviti taj poljubac. Sama činjenica da je hrišćanin poljubio malog jevrejna, na mene je ostavila dubok utisak. Zamislite, vidite koliko mi nekada ne pazimo, Moramo uvijek paziti na svoje reči, na, da ih budemo ljubazni, da ono što činimo bude stvarno kao što bi Isus učinio, jer strašno može biti nekad ako nešto nepažljivo uradimo. Na mene je to ostavilo dubok utisak. I od tada, piše ovaj pisac, ovaj učenik je u srcu osjećao simpatiju prema eh, hrišćanima zavole hrišćane i vrlo se zainteresovao za hrišćanstvo. Toliko se zainteresovao da je ovaj, prešao hrišćanstvo, postao propovednik i počeo raditi među jevrema. I onda pisac kaže, od trenutka svog obraćenja Paulus je postao revnim misionar, revni propovednik, krstivši 262 jevrejna samo za dve godine rada u gradu u kojem je živeo. Vidite, braći i sestre, što mi sve možemo učiniti ako smo u Hristu. Hristus kaže, vi u meni, ja u vama. Sve u redu onda. I onda pouka iz toga kaže gdje god postoji otkuca ljubavi i simpatije, gdje god se srce otvara da blagoslovi i uzdigne druge, tu se otkriva delovanje Božjeg svetog duha. I onda pouka kaže, druge možemo ohrabriti ne, nežnim dodirom kojim govorimo da nam je stalo do njih. Kratak dodir pomoći će nam da se povežemo i budemo prijatelji. Dakle, silne stvari možemo postići mi koji smo Isusovi, koji smo u Isusu. Evo jednog drugog teksta, jednog drugog biblijskog teksta koji se nalazi u e, Evanđelju po e, Jovanu, 13. E, glava, 34. stih. Znate da se tu govori o onom velikom događaju koji hrišćani trebaju činiti iz ljubavi, u znak sećanja na Isusovu ljubav. Jovan 13.34 kaže Isus, kao što sam ja e, ljubio vas, ljubite i vi jedan drugoga. Dakle, vidite, ništa veće, ništa bolje, ništa lepše. Kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedan drugog. I šta se dogodilo da ilustrujemo ovaj tekst? Jednog petka, mladić, E, po imenu Tim, molio je svog oca, e, koji je bio pastor, da mu dopusti da provoza pa, auto, da vozi tatin auto. Molim te, tata, pazit ću, ali nije bio dovoljno pažljiv, okretajući se na parkiranju, s, e, upra, jednu malu greogrebotinu je napravio na braniku, a njegov otac kad je to video, kaže pisac, pobesnio je, a te ta reč pobesnio šta znači? Zamislite, zbog jedne male ogrebotine na automobilu. I onda kaže, skoro nikada ti ne dam da voziš moj auto, a kad ti dam, ti ga upropastiš. Nikad više da nisi tražio od mene to grmio je tata. I dve sedmice posle toga otac je izbjegavao da razgovara. Nije razgovarao sa sinom, nije želeo da ga susretne, a sin je mislio da bi bilo što, plašio se da bilo što kaže svom ocu, jer bi to pogoršalo situaciju. I sada slušajmo ovo. Bila je gospodnja večera u crkvi, Otac, poznati pastor, imao je mnogo poteškoća sa svojom propovedi. Govorio je o stavu učenika na posljednjoj večeri, e, rekao je pravi hrišćani ne gledaju na razlike i služit će drugima. Ako čak imate nekoga e, da ste ljuti, Morate se osloboditi te ljutnje. Isus je nama oprostio, ni mi ne smemo učiniti ništa manje za one koji su to se ogrešili o nas. Zamislite, praktični život ovog pastora i propoved koju sada govori drugima, ali šta se dogodilo? Pranje nogu je vreme kada peremo i osjećaje. Brišemo te osjećaje ljutnje e, prema drugima. I taj se pastor tada strašno osjećao. Nije mogao nastaviti sa propovedi. Skratio je propoved, poslao je vernike, braći i sestre, da idu da peru noge. Na vratima prostorije sobe gde su braća trala noge, susreo je pogled svoga sina i popustio je. Imaš li nekoga s kim ćeš prati noge? A sin je samo odmahnuo glavom. Nema. Dok je otac na kolenima prao sinu noge, molio se u sebi, gospode, pomozi mi da se oslobodim svoje ljutnje na sina. To uništava moju zajednicu s njim i moju zajednicu s tobom. Ovoga se uvek setim kada imamo svetu večeru i kada se to čini i razmišljam za sebe, a nekad ne može pobeći misa od nekoga koga znam da je nešto učinio nekome, a nije se izmirio ili popreko se gledaju i drugčije govore njemu. I vidite, ako to činimo mehanički, ako to činimo bez da imamo ovakav jedan osjećaj, onda to nije ništa. Ono smo samo, eto, došli u jednu grupu, u jedan klub gde smo se družili, prijateljstvo, gledali kako se nosi ona i šta radi ona i gotovo. Ne, to ne znači kao što sam ja vas ljubio i vi ljubite tako mene. I kada su ustali, srđba je iznada nestala iz pastora. Osjećao je kao, kako u njegovom srcu raste ljubav prema sinu. I onda je rekao, oprosti mi sine, ti si mi mnogo važniji od tog glupog automobila. A onda ti kaže, volim te sine, i ti oprosti meni, tata, i ja, ja, ja. Svi nije mogu izgovoriti dalje reči zag, i zagrlili su se. I onda pokazao kaže, ljubav se pokazuje opraštanju. Samo nam Isus može pomoći da se oslobodimo ljutnje kako bismo bili sposobni oprostiti. Ako smo Isusu, on je to taj koji nam može pomoći da oprostimo. Idemo još dva stiha. Imamo ovde jedan stih iz prve Jovanove poslanice, četvrta glava, 21. stih. Prva Jovanova, 4.21, kaže i Jovan ovako. Znate da je on apostol ljubavi. Sestra Valjta njega piše je bio u početku vrlo grub, vrlo oštar, ali je, znate, kad su ono iskusi učeni ići kroz jedno selo i kad ih nisu primili i kad on kaže Isusu daj gromove da ih spale, a postavite posle apostol ljubavi. On piše, ovu zapovest imamo od njega. Ko ljubi Boga, neka ljubi i svoga brata. Znači, ko ljubi Boga, neka ljubi svoga brata. I sad je reč o jednom e, bratu u Africi koji se zvao Fešto Kivengere. U Ugandi je tu bilo. E, učit, e, bio je profesor u jednoj uganskoj ško, misionarskoj školi. On nije podnosio svog direktora, a taj direktor je bio Englez. Nije bilo nikog razloga za to, Osim što je, eto, Engle, e, direktor bio e, Englez. I onda je on rekao, mrzim tog čoveka. Kad bi se barem vratio u Englesku, odakle i došao. Jedne noći, dok se ovaj fešto molio, osjetio je da mu Isus govori ti mrziš tog čoveka, ali on je ipak tvoj brat. O ne, gospode, prepirao se tad Fešto sa Isusom. On nije moj brat, on je englez. A samo su Afrikanci moja braća. I onda je čuo kako njemu Isus kaže, ja volim tog čoveka onoliko koliko volim i tebe. Kažem ti, on je tvoj brat. Sad idi k njemu, ali gospode, što da kažem? reci mu da ti je žao što si ga mrzio. Biblija, a i sestra Vajt nas uči da ako smo nekoga mrzili, a je taj da ne zna da smo ga mrzili, dužni smo ići i reći, izvini što sam te mrzio. Dakle, vidite ovo što kažem. Reci mu da ti je žao što si ga mrzio. Moli ga da ti oprosti. Ali, o gospode, to će biti jako teško. Ako voliš mene, ćeš i brata svoga. Seo je na svoj bicikl, krenuo na putovanje od 75 km kroz planine, šume, po vrućem tropskom suncu da posjeti čovjeka kojega je mrzio. Zamislite vi to. Nekada nam je, ja mislim, teško 75 km voziti bicikli da idemo i da nekoga koga volimo posjetimo, a ovdje je trebalo posjeti ovoga koga je mrzio. I šta se bilo? Dok je okretao pedale prašnjavim putovima, dogodilo se čudo. Pričajući kasnije o svom iskustvu, rekao je, osjećao sam kao da moj bicikl ima motor. Moj svet se promenio, sad sam imao brata u toj kući, a ne osramljenog ili osamljenog Engleza, kog sad sam mrzio. takva je Hristova sila, kaže ovaj epizod. Božja ljubav promenila je festu u mržnju u ljubav prema bratu. Kad je stigao misionare u kuću, ušao je, zagrlio čoveka koga je ranije prezirao. Isusova ljubav mi je pokazala da si ti moj brat, rekao mu je. Molim te, oprosti mi što sam te mrzio, stvarno mi je žao. I tako Belac i Crnac su plakali, zahvaljivali Bogu za tu čudesnu silu Bože ljubavi. I onda Polka kaže, neguješ li u svom srcu predrasude prema nekome, tko je tvoj brat ili sestra, Isus može ukloniti svu mržnju, sumnju ili strah svojom ljubavlju i spojiti vas kao prijatelje. Ovu zapovest vam dajem. Ljubite Boga, ako ovaj, im, eh, ko, ko ljubi Boga, neka ljubi i svoga brata. Znači, evo jedne poruke Božje za nas. I na kraju jedan stih koji je u prvoj Petrovoj poslanici, eh, druga glava, 21. stih, eh, prva Petrova, 2.21, Petar kaže ovako, I Hristos je trpio za vas i ostavio vam primer da idete njegovim stopama. Zamislite, ništa bolje od ovoga. I sada, šta ovde? Jedan, jedan primer, je što jedna stara priča ilustruje, e, koliko je važno da se odlučimo za Isusov put. Bilo je to 1495. godine u Italiji u gradu Milanu. Tamo je živeo onaj čuveni slikar Leonardo da Vinci i on je e, radio, imao je u, svojoj, u svom studiju veliko platno i na njemu je slikao e, sliku posljednje večere. To je radio dugo vremena, dugo godina, i kad je slika skoro bila završena, ostalo je još da nacrta lik Isusa Hrista i lik Jude iz Kariotskoga koji ga izdao. I evo kako se umetnik tada mučio s tim. Kaže, gde da nađem lice tako nevino, tako profinjeno da istinski može prikazivati Hrista. Godine su prolazile, išao je gradom, po crkvama, gledao, gledao, gledao, da nego ga nađe. Kako ću pronaći lice koje je toliko od, e, ovaj, znači za Isusa Hrista? I onda druga muka je bila i kako ću pronaći lice koje je toliko otvrdnulo grehom i prevarom da može prikazivati judu iz Kariotskog. Dva teška problema za ovog velikog umetnika. I onda kaže u knjizi jednoga jutra kad je došao u jednu malu crkvu i video jednog mladića kako u jednom horu stoji, peva, izgleda jako fino, e, pre, profinjeno i odmah mu je sinula misao, e, možda je ovo model za Isusa Hrista. Nekoliko dana mladić je on pozvogao je, nekoliko dana je mladić bio u njegovom studiju, on je sedio dok je umetnik crtao e, i kada je pila slika gotova, mladić je zadivljeno gledao sliku. I onda kaže mladić, zaista je divno. Voleo bih da stvarno mogu biti kao on. A njemu Michelangelo, veliki Leonardo, u stvari Leonardo da Vinci kaže možeš, možeš biti kao on, samo sledi njegov primer. Možeš biti kao on, samo sledi njegov primer. Slika još uvek nije bila gotova, trebao je naći nekoga ko će, koga će gledati kad bude crtao judu, išao je ulicama grada, danju, noću, godinu dani su pronalazili, prolazili meseci, godine, nikako da nađe jedno takvo lice. I jednog dana, kada je išao ulicama grada, e, nekoliko godina, koliko prošlo je, pet godina od e, kada je slikao, počeo slikati sliku. E, na ulicama grada video je čoveka u droncima, zapazio je e, njegovim očima su bile, njegove oči su bile prepune kajanja, a čelo izborano od godina provedenih u grehu. Prišao je njemu i kaže, moraš poći sa mnom, rekao je Leonardo uzbuđeno. Daću ti hranu, daću ti prenoćište, e, sutra moram naslikati tvoje lice i dobro ću ti platiti i da je čak je pošao sa umetnikom, prespavao je te noći, doručkove utruje, ujutro je seo na stolicu dok je e, umetnik slikao i kada je e, Leonardo to lice onako crtao da izgleda kao judino kada je završio prosjak je pogledao ovaj čovjek u, to, u tu sliku i onda sa očima punim suza, ovako je rekao. Zar me ne poznajete? Ja sam ona ista osoba koja vam je pre nekoliko godina pozirala za kad ste crtali Hrista. Da sam barem poslušao vaš savjet. Evo vidite, braći i sestre, što se sve može dogoditi u životu jednog hrišćanina ili bilo kojeg čovjeka, a mi posebno ako želimo stalno biti sa Hristom, moramo uvijek biti uz njega. I onda na kraju pisac kaže, izaberi Hrista danas za svog prijatelja. Ne misli to na one koji nisu, nego i ako smo mi izabrali, pošli za njim. I sada još jedan put treba da učinimo to odluku. Nikad nećeš žaliti, žaliti zbog toga. I negde kad sam to govorio, pevali smo onu pesmu srešćemo se tamo na obali slave. I to će biti divni trenutak kada se oni koji su iz sveta došli, zbog naših ljubaznih reči, zbog našeg dodira, zbog našeg pozdrava, zbog eh, našeg eh, ljubaznosti prema eh, njima, a i sestra ovaj kaže kada dođemo na nebo, ćemo iznenađeni kad će nam mnogi prići pa će reći tada i tada dao si mi tu knjigu, tada i tada si mi to rekao, tada i tada si me tako pozdravio i zahvaljujući tome ja sam prihvatio Hrista i danas smo ovde. I ovo smo završili jednom, pročitao sam u jednoj knjizi jednu priču koja nosi naslov u krugu radosti. Vrlo dobro odgovara za ovo što smo čitali u krugu radosti i čitat ću je celu jer su reči tako dirljive i fine da ne bi nešto propustio i kaže ovako jednog dana, ne tako davno na vrata nekog manastira pokucao je seljak iz obližnjeg sela kad je brat vratar otvorio teška hrastova vrata seljak mu sa smeškom pruži prekrasan grozd i rekao brate vrataru, znaš li ti kome sam doneo ovaj najlepši groz što sam ga ubrao u mom vinogradu? Upravitelju manastira ili nekom drugom bratu iz naše zajednice. Ne, tebi sam doneo. Meni, radosna lica, ozarena lica, se iznenadio brat vratar. Zar se ga baš meni doneo? Naravno, tebi sam ga doneo jer si me uvek ljubazno i prijateljski primao kad sam dolazio tražiti neku pomoć. Htio sam te malo razveseliti ovim grozdom. Učinilo mu se da je sam obaćan rumenilom sa tog e, lica od ovog vratara. Prat vratar je groz stavio na jedno vidljivo mesto i cijelo ga jutro gledao sa divljenjem Grozd je zaista bio prekrasan i odjedan put njemu padne na pamet zašto ja ne bih ovim grozdom obradovao našeg upravnika manastira. Uzeo grozd i odneo ga upravniku manastira. Ovaj upravnik iskreno se obredovao grozdu ali uskoro se seti starijeg bolesnog brata u manastiru pa odlučio odneću ga ja njemu, neka se on malo zasladi. I tako je grozd ponovo kreš, pono, pošao dalje. Nije međutim dugo ostao ni u sobi bolesnog brata. Ova je odlučio obratovati brata kuvara koji se po cijeli dan znoji oko peći spremajući hranu. Brat kuvar je groz poslao bratu a, drugom voditelju manastira da ga malo razveseli, a ovaj ga je odneo najmlađem bratu u manastiru, od kojega je grazd, e, grozd i pošao dalje. Kružeći od brata do brata, grozd je ponovo dospeo k bratu vrataru sa onom željom da ga malo razveseli. Tako bi završen krug radosti. Zamislite to. ne? I sad, čujte, jako lepa pouka i s tim završavamo. Gde kaže pisac, nemoj, nemoj čekati da neko drugi započne. Na tebi je danas red da otvoriš krug radosti. Ponekad je dovoljna mala iskra da zapali veliku vatru. Sa iskrom dobrote moglo bi se početi menjati svet. Ljubav je jedino blago koje se umnožava kad ga delimo. Ova rečenica, rečenica mi se jako svidala. Ljubav je jedino blago, jedino bogatstvo koje se umnožava i širi kada delimo ga dalje. To je jedini dar koji se što uvećava sve više, što ga se više troši. To je ujedno jedno poduzetništvo u kojem se upravo trošenjem više zarađuje poklanjaj to blago, razdeli ga, razbacaj na sve strane, do dna isprazni džepove i kotarice, isprazni čašu i sutra ćeš ga naći više nego si ga imao jučer. I evo, braći i sestre, zar nisu ovo divne pouke iz Božje reči, iz eh, iskustva ljudi koji su doživeli tako nešto, koji su proživeli, a eto, sada da smo imali priliku da to malo proučimo, da bi i mi doživeli tako nešto. Neka nas Bog u tome blagoslovi, neka nam pomogne, a Isus će to učiniti ako mu, ako mu mi dozvolimo. Ne dozvolimo da bilo što drugo prekida tu vezu između nas i Isusa, između nas i naših prijatelja, jer samo tako možemo biti njegovi i samo tako ćemo se sresti tamo. Srešćemo se tamo na obali slave. Čuli ste tu pesmu, je tako? Jedna fina pesma, šteto što je nemamo, ali srešćemo se tamo na obali slave. Je. I neka Bog blagoslovi da se zaista sretnemo tamo na toj velikoj, slavnoj i prekrasnoj obali slave. Amin.